Idurre eskizabel eh, egun hon? Egun hon, zuei ere. Box eh, eskuin muturreko alderdiaren eskaera on hartuz, Espainiako auzitegi gorenak eh, egokitzat jodu oraina hainbat artikulu balio gabetze euskararen inguruan, e, simplifikatzeko berriz ere eraso egin diotela euskarari errandaiteke? Bai, bai, bai, bai, bai, eta gainera eraso bortitza aspalditik ari gara, eh, Euskal Herria osoan erabatera edo bestera guke eh, Euskararen aurkako oldarraldi zendatu duguna jasaten, eta oraingoa Euskal Autonomia Erkidegoko legebira begira gertatu da, ipatu duzun bezala Vox eskuimudurreko eh, alderdiaren ekimenez, baina Espainiako botere judizialak, Espainiako hauzitegi gorenak erabaki du e, honetan boxekin bat eginez eh, Euskararen kontra egitea. Zer da zuzen ebatzi duena Ba, e, pixka bat e, simplifikatuz e, adierazteko bere garaian Eusko Legebiltzarrak gainera gehiengo oso zabalez, udal legea onartu zuen, hau da e, tokian tokiko erakundeen e, e, egitekoa egikaritzeko e, jarduna egikaritzeko e, araubidea, eta hor besteak beste, e, izkuntzen e, arloan e, erabilidearreko jokabideak e, arautzen ziren. Eta hor, eta berriro diot, eskolege biltzarraren gehiengo zabalez, ireki ziren e, bide batzuk legebi eta arau bidez Euskara lentasunezko izan dadin, jardun horietan. Ulertuta minorizazio egoera bate bizi duela eta minorizazio horretatik ateratzeko sustapen eta lentasun neurriak e, behar dituela. Oso gauza sinpleak, ezate baterako udal batek esan ote biezaieken bere langileei telefonoa hartzen dutenean edo bestelako harrera bate egiten duten dutenean lehen hitza euskaraz egin behar dutela edo megafonia erabiltzerakoan abisuak emateko e, lehen hizkuntza euskara e, izango dela. Ba, gauza horiek e, baliago gabetu ditu Espainiako auzitegi gorenak, hau da Espainiako botere judizialaren organo nagusiak, e, esan dugun bezala edo eta zuk ere ongi izan duzun bezala, Vox eskuin muturreko alderdiari e, arrazoia emanez. Erra nahi du hizkuntza minorizatua zena orain e, ba, oraindik ere zaurgarria izango dela zaurgarriagoa izango dela. Hori da, guaspalditik ari gara esaten e, munduak hartu duen konplexutasun honetan eta sortu diren erronka berriei erantzuteko hizkuntz politiketan e, indar berri bat e, egin behar sendotu eta irmotu egin behar direla, bestelako tresna batzuk e, behar ditugula, garatuagoak, Eta justu behar hori argia denune honetan kontrakoa gertatzen eh, ari da. E, eskura dauzkagun tresnak, ze hori eh, erabaki horiek nolabait e, berreskurapen prozesuari berrekiteko gutxieneko tresnak lirateke. Ba horiek ere kentzen ari zaizkigu. Aipatzen da ere arnasguneak onartzen direla, baina ez zindela salbuespenik ezarri Euskara Gaztelaniaren gainetik jartzeko kasu hortan ez dira gehiago arnasguneak. Hori da, hori da. E, bat e, e, erabiltzen duen e, doktrina edo da e, berdintasunarena, Baina, ez, pixka bat, e, erabiltzen duen e, arrazoi bidea da gaztelera diskriminatzeko e, aukerarena, baina eh, minorizazio egoeran dena espaduzu lehentasunez e, tratatzen, hori ez da berdintasuna, hori da zapalkuntza hori, edo gutxitze hori, edo minorizazio hori, jarraitzea, ez? E, hmm. horri bidea bidea ematea eta jakina arnazguneak e, gainera azken e, azterketekala erakusten digute momentu honetan oso momentu kritikoan e, daude, ba biodan bezela gizarte aldaketa ikaragarriak gertatzen e, ari direlako eta hor ere ez du, ematen biderik. Ez die arnazgune izaten segitzeko biderik e, uzten. Gainera arnazgunen ezaugarria da herritar ia guztiek badakitela euskaraz. Beraz, inolako herritarrik ez litzateke kalteturik e, aterako lehen estearren. Ez da herritarren eskubideak daudela jokoan, baizik eta gazteleraren aldeko begirada supremazista bat eh, dagoela oinarrian eta horri hori indartzeko epaiak dira hauek. Bazirudian araba bizkaia eta gipuzkoan adibidez Euskara nahiko egoera honean zela, bederen eh, hiru e, probintzia horietan salbatua zela, baina ikusten da beti adi egon behar dela eta beti badirela Euskararen kontrako eragileak. Bai, bai, dudarik, dudarik gabe, ez? Eh, batzuetan eh, ikusten dugu eremu batzuetan ba, salbatua edo normalizatua edo dagoela, hain zuzen ere, ba, Euskararen eh, eremuan hori asko gertatzen zaigu, ba, beste eremu geografiko eta administratibo batzuetan guztiz e, gutxietxia eh, dagoelako, ez da? Hori litzateke esate baterako iparraldearen kasua, non ofizialtasun aitortza gutxienekorik ere ez duen. Hmm. Nola baita guk erabiltzen dugu askotan, ez? Herritar izaera ematen di digu, ez, norri izate gutxienekoa, ba, erritarri izatearen aitortzak, ez, paperak izateak, berak, ez. Mm. Nola baita Euskara iparraldean paperi gabeko e, izkuntza bat eta izkuntz komunitate bat, e, da. Horban, horrekin konparazioan, batzuetan ematen du, araba bizkai eta gipuzkoako egoera, optimoa dela edo gauzak eh, normalizatua daudela, ezta? Baina ez, da, <laughs> ez dago horrelako horik, e, nik uste dut garbi dagoela, eta alakoek oso garbi e, uzten dutela, Euskara bere lurralde osoan dela zapaldua eta minorizatua. Erran daiteke Euskara fobia bat garatzen ari dela? Bueno, esango nuke, eskarafobia nola bait, beti, beti egon dela, ez? E, eh, nola bait, eh, gure herri testu ingurua ezaugarritzen duen eta mendetan ezaugarritu duen jarreretako bat euskarafobiarena da. Jakina euskarafobia terminoa berria berria zaigu, ez? E, gu ere dinamikoa garelako eta euskaltzaleok ere zalatzen goazelako eta mundu garaikidean bizi garelako tasmatzen ditugu termino berriak, baina hori da ez, e, gure herri zapalkuntza e, zaugarritzen duen e, faktore nagusia, gure hizkuntzaren aurkakotasuna da. Eta, bueno, zego nuke hori kostante bat dela, gizarteko sektore batzuetan e, badago, Eta batez ere, botere eguneetan eta gure gainetik diren estatu, estatu egituretan dago oso txertatuta. Eta aldian aldian eta momentuan momentu, eta tokian toki, ba, ager, agerpen desberdinak eh, izaten ditu. Eta batzuetan, ba, lausotu egiten da, edo ez, apaltzen da, uzten ditu edo baimentzen du, permititzen du, ez, e, eh, Euskaratide bat egin dezan, hori ere badelako, ez, e, Euskaldun hori normalitate itxura bat helarazteko bide bat, eta pentsa agon gauzak eginak daude, eta zen gehiago azarra, eta, bueno, mm. ez? Baina, gero, benetako urratsak eman behar direnean, eta ikusten denean, ez? Eh, benetako normalizazioa posible dela, agertzen da. Gaur euskarafobia esaten diogu, beste garai batzuetan beste gauza batzuk esan diz, eh, beste izen batzu jarri dizkiogu, ezta? Zer egin behar da edo ze mobilizazioak badirudi ez direla nahikoak, eh noraino iritsi behar da Ba, nik uste dute eh, gertatu zaigula, ez, eh, gizarte moduan eta herri moduan, azken urteetan behar bada eta behar bada e, araba bizkai eta gipuzkoan, ez, helena ipatu duzun ez, e, normalitate itxura horretatik e, abiatuta, ba, izkuntzaren hautzian, e, Euskararen e, gaineko begirada honetan, esango nuke, alako erlatsazio bat edo, edo egon dela, ez, eta kaso, beste, beste borroka batzuk, edo beste, beste interes batzuk, beste begira batzuk e, eh, gaiendu, zaizkigu. Nik uste, ba, dela momentua, berriro oartzekoa eh, non gauden, hizkuntza uziari dagokionean, ohartzekoa ze garrantzitsua den eh, hizkuntza e, uzia. Nola den beste zapalkuntzen muinetako bat, dudari gabe gu herri gisa zapaltzeko eta minorizatzeko gunerik eh, garrantzitsuena hizkuntzarena da. Organ uste dute eh, badela, hortaz guztiaz e, berriro ohartzeko eta nolabait e, euskaltzaletasuna ulertuta beste momentu kritiko batzuetan euskararen e, normalizazio eta biziberritzean pizkundeak eragin dituen mugimendu gisa, herritar mugimendu gisa, askotarikoa e, izan dena, zabala izan dena, baina gutxieneko batzuetan ados jarri dena, esate baterako e, ikastolen e, mugimenduarekin, ez ezkuntzaren e, garrantzian, elduer euskalduntza alfabetatzaren garrantzian, hizkuntzaren muinekotasun horretan, uste dut badela berriro begirada berri hori berreskuratzeko, eta gaur egungo garaietan euskaltzaletasun hori aktibatzeko momentua mobilizazioak aipatu dituzu, behar bada, baita ere gure buruari galdetu behar diogu, zein den, e, hogeita bat garren mendeko lehen laurden honetan mobilizatzeko modua, ezta? Hmm. Hor galdera ikur <laughs> asko daude, ez bakarrik euskal zaletasunaren zat, baizik, eta eraldak eta sozialean sinisten duten proiektu guztien zat, ez? Nola egin, ez? nola eraldatzen da gaur egun, nola mobilizatzen da gaur egun, baina uste dute eh, sendo heldu behar diogula hori guztia pintzatzeari. Ba, idurre eskizabel, mi esker gurekin egon izontan, eta segituko dugu gaia urbiletik, mi esker. Eskerrik asko zuei ere, bezarkada bat.